En tout, avec euh, les scolaires, bon déjà il y a eu 960 scolaires. Orotaran, bederatzireun eta irurogeita marrikaslek parte hartu dute eta bimila irureun ikusle izan ditugu. Zorionak euh, endaiarrei, eguraldiona eginarren zinemara etorri tira Plazer handia egiten du eta ez dakit nola ginen dugun helduen urtean sustengo ekonomiko gehiago beharko baitugu. Parce que s'il y a une chose que je regrette beaucoup, c'est que je n'ai pas eu de subvention comme l'année dernière. pour euh, fer Aurten adibidez ez dugu laguntzarik ukan, filmei azpitituluak eh, jartzeko, ez euskaraz, ez da frantsesez ere, eta hori pen handia izan da. Elburua da, etortzen denarentzat ulergarria izatea, dena, izan euskaraz, frantsesez edo gazteleraz. Ah eta horretarako balea bideak behar dira, eskolak etortzen dira eta aurrentzako zinema ezagutzeko parada, izaten da, batzu antzat lehen aldiz gainera ikin avait jamais été nous avait jamais été au cinéma c'est parce que c'était un film Non, deja ça ça me fait très plaisir et euh, plazer egiten du ta orrez gainera gune berri bat eskaintzen dugu gazte motibatu hainitz ah, baitaude endaian eta zergaitik ez eman labur metraien festival batean parte hartzeko aukera donc pourquoi elle pas ne pas leur donner le goût du court-métrage